Քրասնո համայնքը գտնվում է Ստեփանագետ քաղաքից 10 կիլոմետր հեռավորության վրա։ Բնակչությունը կազմում է 237 հոգի, ունի դպրոց, 35 աշակերտով, զբաղվում են հողագործությամբ։ Ծնունդների թիվը այսօրվա դրությամբ 18 թվականին կազմում է 3 երեխա։ Յուղը գազաչկացված է այսօրվա դրությամբ ներքին ցանցը ջրի կառուցումը, դեպրակի հետ կապը, ասֆալտապատը, յուղը համապրոբլեմ չունի, չեն զբաղվում յուղում անասնապահությամբ ընդհանուր ունենք 5 հատ խոշոր երգերավոր անասուն։ Մեր հայ բարերարների կողմից յուղում կառուցվել է համայնքային կենտրոն։ Մենք շնորհակալ ենք բարերարներից եւ մեր հանրապետության բոլոր անդամներից, որոնք կառուցել այս հիասքանչ շենքը։ Ադամի Հակոբյանը թեև ապրում է գյուղում, սակայն տեղում աշխատանք չունենալու պատճառով աշխատում է մայրաքաղաքում։ Ինձ հետ միասին գյուղ մտավ եւ սիրով է պատմեց իր ընտանիքի մասին։ Ապրում եմ Կրասնի գյուղում, աշխատում քաղաքում։ Ես շատ գոհում եմ գյուղի բնությունից, մեր գյուղը շատ գեղեցիկ է, նամանավան բնությունը, ջրերը մաքուր, քաղաքից մոտիկա, շատ լավ գյուղ է։ Այստեղ ում հետ եք ապրում։ Ապրում եմ տղայիս հետ։ Ճիշտ ասած, մի քիչ ապրոստը լավ չի մեր գյուղում, աղքատություն կա գյուղում, որովհետև ինչ իմանամ, դա դալիսահնությունից է դա, որովհետև տները հինա։ Խորհրդային տարիներին այսպես էր ապրում գյուղում։ Հա, եկել եմ այս գյուղը հարս, ճիշտ է, այն ժամանակ լավ է եղել, բայց հետո արդեն սկսել ենք վատ ապրելը։ Չգիտեմ, մենք ենք մեղավորը, թե ինչ է դա արդեն չգիտեմ։ Ունակ ինչ եք կարծում, ինչ կարելի է անել, որ ավելի լավ ապրել։ Լավ դեր չէ, կարամ չենք հեյվան պահինք։ Աշխարհագրական դիրքը վատ է։ Դիրքը վատ է, նամանավանդ մեր տանը դիրքը շատ-շատ վատ է, շատ։ Տունը շատ հին է, մոտ 200 տարիների տուն կլինի դա։ Երկու անգամ կրակն տվալ թորքերին հին ժամանակ էլի։ Դե հիմա էլ էլի լավ չի, տղային ապուսնացրել եմ, տեղ չկա, հարմարությունն վատ, հայա չունենք, հեյվան պահելի թերը չկա։ Այնու այնայնիվ դժվարություններով հանդերձ սիրում եք ձեր գյուղը։ Այո, դժվարությունները հանդերձ շատ եմ սիրում մեր գյուղը։ Միևնույն է այն տունը, որտեղ որ երկու անգամ <laughs> թուրքերը կրակ են տվել, բայց ելի ես սիրում եմ իմ գյուղս, իմ տունս, իմ երախաներիս, ամեն օր գնում եմ աշխատանքի, անգամ Կիրակի օրերն էլ եմ աշխատում։ Ինչ եք աշխատում։ Շատ դժվար է։ Աշխատում եմ երկու տեղ ճիշտ ասած, մեկը դպրոցում, Բակի հավաքարար եմ աշխատում, իսկ մյուսն էլ այդ դպրոցից մոտիկ Զապրավկայունումն է աշխատում։ Կիրակի ճունեմ մի խոսքով, Կիրակի օրն էլ եմ աշխատում։ Ես Ես ցանկանում որ քաղաքությունի աշխարհին մեր գյուղեն հետ էլ մտածին, որպես մեր գյուղը տեղափոխվի, այս կողմերը որ ես տեսնում եմ, ես միշտ երազում եմ, որ ինձ լինի այստեղ տուն, մեծ լուսամուտներով, մեր ախաները խաղան մեծ Բաքում։ Կրասնի գյուղը ինչից է ցակել անունը։ Կրասնի գյուղը մի քանի տարբերակներ կա, բայց գլխավոր ասում էր տարիներ առաջ սովետական կարգեր չիլալ, դրանից առաջ հարևան Շքեն գյուղից ինչ որ այստեղ հողերի հարցալալը կեսա էսա պատմալ ինքը լալա անդրանիկի թիկնապահ զինվորը այդ հողերը համար կռևի նրանալի օրերից մի օր ասան եկեք հաշտվենք իրար հետ այնա եկան ստեղից 40 հոգի ասմա իբթե հյուրն տարալ ընդը քշերը կոտորալ ինչքան ավա ճիշտ չգիտեմ եւ դրա անվան բերան ընտրալ գյուղին անմը 40-ի գյուղը մել կա նե 40-ի աղբյուր այլ իրանց պատվին հիշատակին դրալ 40-ի աղբյուր բայց գյուղը ստեղ չլար տերիտորիա ստեղ չլար 5 շինա տեղն ասում հանեն դիվեր նայմը կեն Բլուշտի բոլորքան նրանիստեղ են ցածրահասող յոթ շինատեղի փոքր-փոքր գյուղեր ալալ։ Այն թուրքերից փախչելա, փախչելա եկան այստեղ։ Հայր անգամ ես հարցում տվալ, ասում խեիք եկա այստեղ հարմար չի, լինդեղ դուրստեղ չի։ Ասմա, այստեղ ասմա թուրքերին դերդան, թուրքերն դա մտալամ ուշտի պիտի անտառը փախալանք։ Տիկին Համարծումյան ծդվել մեծացել եք այս գյուղում։ Չէ, ես Հարևան Հարավ գյուղից եմ։ Եվ քանի տարի է ապրում։ Արդեն 52 տարի է։ 52 տարի է։ Ինչ կարող եք պատմել մել կեզդարյա ձեր կյանքից եւ յուղից։ Գյուղը ված չլալ։ Առաջ դե թարորությունն էլ մարդկանց լավ լավ էս պատերազմը լա չմերես Արցախի շարժումը։ Դե գիտեք լուղջին տնից մեկը ամուսինը ախպերը շատ ընկլի ընկճվա։ Ջահե չկա գյուղը։ Ասել տները տերտակա։ Դոպրոցում ընդամեն 30-30 քանի աշակերտ կա։ Բայց դե էլի ոչինչ լի, բայց այն կրվի շրջանում շատ փիսին քրզգում։ Իսկ առաջ խորհրդայության վաղտն դետալը։ Իմս համար լարամուսինս կար, կեսրարից դեռ ողջ էր աշխատում 99 տարեկան մամահացավ։ Ապրում էինք ամեն ինչով, անասունի պահում հողինք մշակում, ես կոլխոզում դեռ աշխատում էին։ Դուք մասնագիտության։ Ես ակում գրադարան այդպեսի աշխատողում եմ։ Տիկին Ավարտունյան, երբ մտնում ես գյուղ, բարեկարգ մի մասնաշենք է մեզ դիմավորում, հա, հա։ ում պատվին են կառուցել։ Սա համայնքապետարանն է։ Ես այս տարի բարերար բնակարների կողմից սեպտեմբերին է բացումը կատարել։ Ամեն դեպքում կապված եք գյուղին, անկապ հա, դիքից, կարգից։ Հա, դիհարկե դե գյուղը մենք պիտի գնանք գյուղից ապրմուկ լի։ Მე հիմա ես կարում չոչ մտեղ աշխատեմ հիվանդությանս պատճառով, այլ տանել է ճաշ մաշ պատրաստում եմ մի քիչ հա։ օգնում։ Մեր աշակերտները հպարտությամբ են խոսում Ռաֆայել Արզումանյանի մասին, հերթում նրա կենսագրությունը, հիանում սխրանքներով եւ իհարկե վառ պահում հայ զինվորի հիշատակը, ասում է դասվար Արմինե Ավանեսյանը։ Ռաֆայել Արզումանյանի գյուղի հերոս է, կրվել է գյուղի համար եւ զոհվել է հանուն գյուղի։ Ձեր երեխաները տեղյակ են թե ում անունն է կրում։ Այո, իհարկե։ Տիկին Արմինե, դուք դասվար եք աշխատում, դա բավականին դժվար է։ Դժվար է դասվարի աշխատանքը, որովհետև գյուղում չկա մանկապարտեզ, երեխաները գալիս են դպրոց առանց ոչ մի բան իմանալու, նստել վեր կենալ չգիտեն, ոչինչ չգիտեն, ընդհանրապես։ Նույնիսկ ծանոթ չեն լինում կենթանիներին, հասարակ։ Կենթանիների թեկուզ գրական անուններին, դրանք էլ ենք մենք սովորեցնում։ Շատ դժվար է երեխաների հետ ամեն ինչ, նույնիսկ ճիշտ խոսելը, ոչինչ չգիտեր մի խոսքով։ Մանկապարտեզը շատ է օգնում երեխաներին, եթե լիներ մանկապարտեզ։ Իսկ կա երեխաների քանակը, որպեսզի մանկապարտեզ բացվի։ Ըստ տարիների լինում են ըստ հասակի, մի հասակի երեխաներ չեն, տարբեր հասակակիցներ են։ 200 երևի 300 կարող է։ Իսկ զարգանում է օրեցօր։ Աճը քիչ է։ Ահա, ինչպես է ապրում մտավորականը գյուղում։ Դուք ինչպես եք ապրում։ Ոչինչ, նորմալ։ Քանի երեխա ունեք։ Նորմալ, 4 երեխա ունեմ։ Դա կարող է օրինակ հանդիսանալ հա, երիտասարդ ընտանիքի։ Ծնվում են երեխաները շատ։ Այո, ծնվում են, բայց շատ չեն, քիչ են։ Երիտասարդությունը քիչ է արդեն, հատկապես չեն ամուսնանում, դրա համար էլ երևի աճը քիչ է լինում յուղում։ Դպրոցը վերանորոգվել է։ Այո, յուղապետարանը։ Յուղապետարանը նոր են վերանորոգել, նոր է եղել բացումը, հա, Բաղդասարյանների կողմից։ Ամեն դեպքում հա։ յուղը դիմավորում է նման հաճելի մասնաշենքով, որտեղ տկայված է եւ յուղապետարանը, եւ բուժկետը Տիկին Ռոզի, մենք որտեղ եք գտնվում։ Դուք այսօր գտնվում եք Ասկերանի շրջանի Կրասնի գյուղում։ Շատ ուրախ ենք ձեր այցելության համար։ Փոքրիկ գյուղ է, փոքրիկ բնակչությամբ։ Շատ հաճելի է մեզ մեր գյուղը, մեր բնակչությունը, գեղեցիկ է։ Ինչքան է բնակիչների քանակը։ 245։ Դուք ապրում եք ձեր սկեսրոջ հետ։ Չէ, ես ապրում եմ առանձին, իմ ընտանիքը բաղկացած է 5 հոգուց, ես ամուսինս 3 երեխաներս, ունեմ մեկ աղջիկ, երկու տղա, անչ չափահաս են։ Սովորում եմ մեր գյուղում։ Դուք աշխատում եք դպրոցում։ Այո, ես։ Ինչ մասնագետ եք։ Ես նոր եմ ընդունվել աշխատանքի, օպերատոր եմ աշխատում։ Համակարգչային։ Համակարգչային օպերատոր։ Ինչպես է համակարգիչը մուտք գործել Տիկին Ռոզինե ձեր դպրոց։ Որքանով են տեղեկացված երեխաները։ Երեխաները նորեն սովորում համակարգչին, Քանի աշակերտ է դպրոցում։ 33 աշակերտ է, փոքրիկ գյուղ է, փոքրիկ քանակությամբ են աշակերտները, բայց միջնակարգ դպրոց է, 12-ամյա դպրոց է։ Դուք ձեզ երջանիկ եք զգում գյուղում։ Այո։ Գտել եք այստեղ ձեր երջանկությունը։ Այո, ոչ։ Հա, ոչ, բայց լավ կլինի որպեսզի ուշադրության կենտրոնը լինի բոլոր գյուղերը։ Օրինակ ինչ, ինչ լիներ ձեր գյուղում։ Օրինակ լավ չլինի, եթե լինի մանկապարտեզ, աշխատատեղեր լինի, երիտասարդությունը կարողանան աշխատել շատ է։ Մեր գյուղի երիտասարդությունը Ստեփանակերտ քաղաքում է աշխատում, մեծամասնությունը բոլոր գնմեն այնտեղ աշխատանքի գալիս։ Լավ կլինի, եթե տեղում լինի այդքանը։ Իսկ ընդհանուր գյուղի աշխարհագրական դիրքը ձեզ չի խանգարում, որ այսպիսի բարձունքում է։ Ոչ, մեր գյուղը շատ գեղեցիկ է։ Մաքուր օդ ունի, մաքուր ջուր ունի, քաղաքից շատ մոտիկ ենք։